세메시간노 비오르티르 ламин сүргүүл байхдаа Орос нэгчээ байгаа. Тэр хичээл маань байгалийн шин оюун ухааны хичээл гэсэн. Тийм шин оюун ухааны хичээл. Тийм байгалийн тэгээд энэ хичээлийн дотор нэг сэдв байсан. Тэр нь энтропи гэдэг ингээ үгээр ярьд юм аа. Тэр нь юу гэвэл 아, 에너지 배가 시대 때 에너지 하드갈락 언어 гэж би орж үзсэн. хэрэгэлсэн чинь юу ч гамнах юм байхгүй, нэмэх юм байхгүй гэрэн явдаг. Энерги нь угаасаа байдаг. Үнийг хэрэгэн хэрэгэлсэн чинь юу ч гамнахгүй, нэмэхгүй. Тэ. Ингээ энерги хадгалах өнөр гэж зүгээр би өөр ингээ орж уусан байна. Нирэсэн. Эний үүний талаар тийм ээ хичээлд хийсэн байна. Тэснийхаа дараа би нараа 어, 샬갈튼도 어렸을 배웠고요. 뒤에 샬갈튼도 어르는 것 뒤로 만에 박시 그 파드르 바스 박시치 바스 파드르 베슨 티르 파드르만 부 히첼다 소스 몰 타너른 팀에 어, 야딱다 생 아왁 에르흐테 베나 히첼다 소스 모치라스 되게 유능히도 비나 종더 이게 약 хамгийн онц гэдэг нь зөөн тоо байдаг байсан. Үүнээс 9 тоо тий сайн авах боломжтой. Харин юм асуугаад нэг нэгээрээ юм асуугаа. асуугаад зүв хариулвал 뭐5 тоо нэмэж өгөөд буруу тэвэл тий хариулвал 5 тоо хасаагаад тэгээд өшөө хүн алдсан тэр асуулт өөрөө хүн ингээд би мэдэн гэж хариулвал 3 тоо нэмэж өгөөд иймэрхүү шалгаалтанд орохоор яг бичгээр бичсэн юм байхгүй. Ийм багш маань ер нь тэгж шалгалт хийсэн байна. Тэгээ нэг хичээлийн дотор ийм багш нэг манай тэр ахлагийн ангийн нэг хүн тим юм байгаа. Энтропи тэгээд энерги хадгалах тэр онолын талаар тайлбарлах уу гэхээр энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэвэл эдээхэн мэдээд багаад энэ отхон дахиад байгаль руу буцаад яваад миний эдэх юмд 밑에 이때 흐음으로 그 보자지 이런 게제 이게 제 대비스였고요. 인 에너지 하드가스 그 어너슬링 니기 쉽게 지에리스 배나. 되게 박신 운이게 선수도 야 내래 언츠가 연배한테 비로 선수 주제고 이미르고 주일래 주일래 된게 대비를 딱은 시 언차 와르게 초종 없으면 없으면고요. 예. 인 에너지 티 유론 약 부흠 티기 뜻이 때 에너지인 어떤 빛나리 히르그승으로 틀러 Гамнах юмч бас байхгүй, нэмэх юмч бас байхгүй. Энэ ямар утга тавэ? Одоо би нараа манай Улаанбаатар жоохон илүү маш ингээд юу яа тэр гэрэлтэй болсон бай тээ. Ингээд гэрэлтэй болохын тулд би нараа их нүрээс хэрглэж байгаа. Статс дээр тээ их ажилт үнээс ямар нөлөө байгаа блэ? Их утаатай болж байгаа тээ. Мөн нүрээс их хэрглэж байгаа. Бидний амьдралд олон машинтай болсон. Үнээс болохоор амьдрал нь 링티 тэр амьдрал нь жоохон амархан болсон мөрлөө үнээс бас их утаа гардаг. Арахгүй өөрийнхөө амьдрал амархан болгох болгохоор бинаран тий хүлэн авах хийсэг байгаа. Тэгээд хайр бас ялгаагүй хайр. Хүүхэд байхдаа эцэгийнхээ хайрыг хангалттай аваагүй байсан хүүхэд том болоод ямар ч маягаар ч байсан чинь тэр хайрыг нөхөхөр гэж байгаа. Тим учраас таратун болоод ихнэр мөн нөхрөөс надад илүү хайрыг өгөөч гэж гуйдаг байхгүй юу? Тим учраас мөн хүн болгон хүнхтэй үед ядарсан үед эсвэл тий хичүү байх байдалтай үед амархан сэтгэлэн байдаг. Хоолсон учраас өөрийнхөө дотор ингээ хайраараа дүүрэн байх системээр төлөө үнийг хоолсон учраас ямар ч хайраар ч гэсэн чиг үнийг нөхөр хийждэг байхгүй. Бүгдээрээ чун хувь ингээм биш ээ. Харин ерөнхийдөө хүн энд сая энерги хадгалах онолын дагууж бас тийм ээ ингээ тайвэрч болно л доо. Тэгээ үүнийг зүв хайр мөн үү гэдэг хамаагүйгээр царимдаа тийм ээ. Энэ энэ хайраар өөрийн хоосон сэтгэлийг тий нөхрөө хичдэг. Тийм учраас эцэгт байгаа энэ хариуцлага маш том байна. Тэ. Харин энэ бүх энэ онол энэ байгалийн онол байхгүй юу? Байгалийн онолыг тохгүйгээр явж байгаа хайр байгаа. Тэр нь юу вэ? Ихэс эцэгхийн хайр. Эцэгхэн айз нь энэ угаан хүү учраас би 51% миний өөрийнхөө хайрыг өгөн. За энэ дараагийнх учраас 49%-ийн хайр огно. Тэм юм байдаггүй. Мэдээж ингээд үгэнд сайн ордог хүүхд байгаа, хүү байгаа тий. Эсвэл байнга айгу амар өмөлдөг тий үгэнд ортохгүй охин байж болно. Харин эцэг хүүхдтэй өгж байгаа хайр нь Энд 59 учраас үлдсрэн 49 а 51 өгсөн учраас үлдсрэн 49. 49 хайрыг ингээ өгөхөд хэм юм байхгүй. Хайр гэдэг нь цаая хэлсэн энерги хадгалах онолын дотор орохгүй нь утгатай. Мэдээж харин эцэгийнхэн мэдээж энд 100 хувь, энэ 100 хувь. Энэ яаж болох вэ? Хуваацсан чинь ерөөсөө амнахгүй учраас хасахгүй учраас 100 хувь, 100 хувь авах боломжтой байхгүй. Мэдээж эцэг их бас хүн учраас үүнийг илэр хийлэх илэр хийлэхэд зөвхөн ингээд тутуу ингээд илэр хийлэх боломжтой байна. Үжүүлэх. Тэгээд мөө ах нь манай аав нь тий миний дүүд илүү хайртай байна мó тий манай айз нь манай эгчд илүү тий эгчд илүү дуртай байна. Иймэрхүү хүүхдүүд нь тий хараад ингээд дараа бодох боломж байгаа. Ягаад гэвэл хүн уучраас тийм ээ. Эцэгхэн үнийгээ илэр хийлэхэд зөвхөн тий хэцэг артай. Харин яа огт байгаа хайр нь гамнаах юм нэмэх юм байхгүй төгс төгөлдрөө зөв хуйв авахдаг байв. Үүнийг юунаас ирсэн бэ гэвэл яг тотроо тэнгэр бурхансын хайрыг сурсан байна. Өнөөдөр ариун гурвал, дайдаг гурвал гэж ярьдаг. Энэ нөөц юугаар жирлээд тайварлах юм бэ гэж бодсон л доо. Хэрвээ тэнгэр бурхан ердөө чи бүтээсэн мөн үү? Ердөө чи бүтээсэн. Тэгээд 어리 후게 예수 그리스도 믿나로 빛나로를 읽겠음 문벤테 종 호입 탱기를 보르항 어리 후 하릭 종 호입 믿은다 어거 억슨 우치라스 탱 예수 그리스도 이르승 비시게울 탱기를 보르하니 하링 돈다스 하라스 주게르 태행 호입 인게 하사가드 자후 무세이 암사 주제래겠지 믿다 억슨 볼 믿은 중에서 탱기를 보르하니 하릭 сурахаар ч бас түүний чүн төгс төгөлдөр хайр биш. Чүн тайн хувийн хайрыг сурахын утгатай байна. Тэгвэл бидний зүгээс ч бас Тэнгэр бурханд чүн хувьд хайрлах шаарлах тийм үү? Тэнгэр бурханы хайр агуу гэж ирдэг нь. Өөрийнхөө хайраас чүн хувь бидэнд өгсөн мөртлөө өөрөө чүн хувь хിവэрэ. Есүс Христ бас чүн хувь Юроос гамнах юм байхгүй нэмэх юм байхгүйгээр чүн хувь Тэнгэр бурханы хайраараа бид нар руу ирсэн юм утгатай байна. Мөн дахиад Есүс Христ биднийг орхиж явсан уу? Тийм ээ? Орхиж явсан. Өөрийн нутгараа явсан байна заяа. Тэгвэл Есүс Христ явсан уу? Үгүй. Явсан чинь бидэнд амласан тэр юм байгаа. Юу вэ? Ариун сүнс бидэн рүү илгээн гисэн. Ирсэн ариун сүнс. Тэнгэр Есүс явсныхаа дараа жоохон ингээ өөрийн өөрийн хоббигоор за та нар ивэл хэрэгтэй мó? За миний 아이그나스 조금 아우데 야와레 인게 억자모 우구 예수스 그리스도 탱기르 бурхан 탱기르 하 탱기르 хаацлалро явсан мөртлөө өөрийн зөв хувийн хайрыг дахиад ариун сүнсээр бид нар руу гэж байгаа. Тэгээд Тэнгэр бүр хааны хайр, Есүс Христ түүний хайр, ариун сүнс бидний одоо тусалцаага тусалдаг хамгаалдаг ариун сүнсний хайр энэ гурав нь төс төгөлдөр зөв хувь хിവэрэ хайраар юу гэж ирхий? Хадаг хадгалсан гэж ирэх юм уу? Тий. Гамнайхан байхгүйгээр адллаан гэж би нараа ариун гүрвийн хайр энэ нөөцийг ариун гүрвлийн нөөцийг би нараа ойлгох гэж байгаа байхгүй юу? Сая Тэ эцэгийнхин хайр энд жун хуй бөгөөд энд жун хуй огох нь хутлаа хинт тгийж ярихгүй. Тийм биз дээ. Анх тий өрийн тий угаан хүүд тайнгийн хуй богсон учраас баг хүүд огох харин 49% үлдсэн гэж хинт тэгээд ярьдаггүй. Харин ариун сүнсний э, ариун гурвлын нөөцийг Пинарон яаж гурав мөрдлөө нэг гинэ ямар утга тавилаа ойлгож чадахгүй юм шиг явж байгаа байхгүй юу. Харин энэ хайраар Пинарж үерлээд үжвэл яг тодорхой ойлгох юм байгаа. Ойлгомжтой болж байна. Тийм учраас Тэнгэр бүр хааны хуа хуасан чин хуасан чин огсон чин авсан чин ерөөс гамнахгүй энэ тэнгэр бурханы хайранд бид нарыг хандаж явах гэж байгаа. Өөрийнхөө хоосон сэтгэл өшөө юу гарч биш зөвхөн тэнгэр бурхан юус гамнах гамнах мөн үү? Хасах, нэмэх юм байхгүй тэнгэр бурханы хайраар бид нарыг өөрийнхөө хоосон сэтгэлийг дүргэх боломжтой байна, нөхөх боломжтой байна. Ариун сүнс, ариун гөрвөлийн энэ нөөц, дайд гөрвөлийн нөөц нь бидэнд тодорхой үнэгээ үжүүлж байгаа загалмай тэмдэглэл гэхэд тийм ээ эцэг хүү ариун сүнсний альдраар заримдаа эцэгт хандаад заримдаа хүүд хандаад тий заримдаа ариун сүнсэнд хандаад ингээ явах юм биш тодорхой энэ гүрвэн хайр нэг гэдгийг дахиад намайг надад зааж өгөөч сануулж өгөөч таны төгс төгөлдөр хайрыг хуваасан чин хас хуваасан чин хасахгүй гам нэмэхгүй энэ таны төгс төгөлдөр хайрыг 비 내래 운이카르 운에 소르마르 뱅기디기 비나르 우뚜르 벌공 작심에 어리커 비엔드 조랏 운이게 탱기르 부르하나스 고이트 하린 야마 소니 홀테연베 저홍 하르비시 우중 야딸 바스 얄가고 인 흥도 아인 힘제게라 우중 야트승 우차서 한갈 트테베나 티뇽 베드기 뭐 우중 야딱 그 토삼 인 스티겔 일루 톰벌뚝 배웠고 Тэгээд бүр дүүрэн миний сэтгэлийг өөрийнхөө сэтгэлийг үжин ядаллаар дүүрэн гэвэл энд хайр орох ямар зайгүй болж байгаа. Анхаарал тавиагаарай. Тэнгэр бурханы зүүн хувь төгс төглөр хайраас сурахаараа хичээхгүй бол тэр хоолсон хэсэгт юу орох юм? Үжин ядал. Энэ үжин ядал бас яйгаагүйгээр хицгааргүй ингээд тийм ээ томсгдсон юм. 도서하는 도르시 자리문 팀에 부릉에 부른 게톰 누굴 비시 하링 박지리그 집에서 지겜 누굴 희게 대 버힐 벌승 어리 허순식 저펑 탱기르 버하니 헤라 오가 에리오스가 볼롬시테 탱기르 버하니 헤르 볼 두그스 두글들 우니게 에룡순시 데드 고르블링 노차라 비든 터트레 자자가 Тийм учраас үнээс сурж гоё. Тэгэхгүй л тэр хоосон хийсэгд. Үжин ядал нь ороод нэрэ. Өөрөө юусэн мэдрэхгүйгээр. Нэг өдөр ингээ харахаар бүр том болсон тэрийг харах нэг тийм боломж ирэх шүү.